agurtuko dugu gure goizuntako gomita berria, ane irazabal kazetaria egun honan, ane? Bai, ekialde urbileko gertakariak segitzen dituzu urbiletik, eta preseski, egun hauetan aktualitate nagusia den Egipton zaude mementoan, eh, Ahmadak Mohamed Morsi lendakaria poderetik kendu zuen, jonen eh, egunean, eren egun, estatu kolpea aipatzen da edabide batzuetan, beste batzuek ez dute estatu kolpe hitz erabiltzen, zuk nola bizi duzu gertakaria? Beno, nire ustez argi dago estatu kolpe bat izan dela, baina hile da militarrek oraingoan oso ondo maniobratu dutela eta ba nola baita Egiptoko instituzio nagusienen babesa jaso dute, e, besteak beste Tawadros Aita Santua, Alnur Alderdi Salafista nagusia, Alazar Mezkitako iman boteretsua eta e, Tamar de Revolta kampainako liderrak eta Mohamed Albaradei oposizio laikoko liderra. Ez beraz, bai, estatu kolpe bada, izan ere, demokratikoki aukeratutako e, presidente bat e, kargutik bota dute, baina e, duela bila betetik ez urban bitzen ari zen kanpaina baten eta jendearen azerrea aprobetsatu dute e, militarrek bastatu kolpe hori egiteko, ez? Izan ere, e, Egiptuarrek hogeta bi milioi sinadura batu zituzten morsiren aurka, eta igandean 17 milioi pertsona atera ziren morsiri e, eh, dimizio aurkesteko eskatzeko, ez? Eh, zer razoin, eh, zer leporatzen diote, horretaratziko dugu anaia musulmanoen talde islamistako lehen dakaria dela, eh? Zela, bederen? Bai, bai. Zer razoi leporatzen diote e, dimizio aurkesteko eskatzeko? Bai, bai, hori da. Bueno, ba, bi arrazoi nagusi bata, e, Egipto, krisi, Egipto krisi ekonomiko itzela pairatzen du, eta esaten dute ez duela nahikoa egin, bueno, berak e, iaz e, botei hartu zuenean zin egin zuen e, ogia, ez? E, nolabait jendeari e, zin egin zuen, bueno, ba, nolabait ekonomiak obera egingo zuela, gogoratu behar dugu anaia musulmanak parlamenturako hauteskundetara aurkeztu zirenean e, 2000 e, eta maikako azaroan enada izeneko plan ekonomiko bat aurkeztu zuten, hogeta bi urteko plan ekonomiko bat eta bon, azkenean ez dute nolabait e, Egiptoren e, martxa ekonomikoa e, jartzeko ez eh? Eta beste ba, beste mm, kritika da, bueno, ba, nolabait Egipto erregimen islamista bat bilakatzen ari zela zaratzen zuten oposizioko liderrek, Eta nolabait, em, eta maikako irautzaren espiritua izan zen, em, estatu zibil bat sortzean. Eta e, nolabait beldur ziren, ba, naia musulmanek erregimen islamista bat erantzera baten ari zidela Egipto. Mhm. E, mm, askatasuna galtzen ari zirela senditzen zuten Egiptoajek? E, emazten, egoera, em, mm. emazten egoera eman dezagun nolakoa da gaur egun? emakumena Bai. Bueno, eh, nik uste dut ez dela asko aldatu eh, mugaraken garaitik. Egia da orain eh, sexu jasarpen eta bortzaketak asu gehiago entuten direla, baina egia da hori arazo zaharra dela Egipten arazo da, Em, anaia musulmanak e, eh, boterea sartu zirerik nik esango nuke orain lehenago irautza maitu zenetik poliziaren presentzia kaleetan gutxitu eginda eta horrek pizkatxo bat ezagon politikoa eta e, eragindu eta kaleetan e, segurtasun eza nabaritzen da. E, Mohamed Mursik baditu jarraitzaileak, baditu sustengatzaileak, hauek manifestaldia egiteko omen dute ostira tentsioak izanen dira zure iduriko? Bueno, ba, ikusi beharko da, zer den. Egia da gaur, eh, anaia musulmanek manifestazioetara deitu dutela estatu kolpearen kontrako indarrera kustaldi egiteko, baina nik uste dut batez ere mugimenduak oraindik ere Egiptoarren artean daukan indarra e, neurtzeko, ez? Mm, egia da, milaka pertsona aterako direla baika beste eta beste hiri batzuetan, baina baita nik uste dut garrantzitsua dela ipatzea, eh, militarrak kalean daudela dagoeneko. Eta dibidez hemen kairon, e, eh, anaia musulmaneak batzen diren tokiak guzti zingudatu dituzte ez. Batez ere errabala eh, da guia mezkitaren inguruak eta eta kairo unibertsitatea. E, militarrak argi izan dute ez, ez dituztela manifestazio bat etxuak eratuko, baina indarkeriaren aurrean nolabait esku hartuko dutela abisu eman mhm. Bukatzeko ane, azken galdera izanen da, ahmadak duen pizua Egipton badirudi, eta osnimu bajaken kanporatzean ere gauza behedinak ektatu zen, ahmadak baduela eh, gizartearen onespena eta eh, konfiantza osoa. Bueno, e, armada mm, inolako zanantzarik gabera Egiptoko erakonderik e, eh, indartsona eta antolatuena ez. Ejertzituak Mm, arbolak dagoeneko josin gugarak enosteko trantsizioa giratu zuen, eta gogoratu behar dugu etzela oso era egindako trantsizioa izan, ez? Hau da, eh, josmi eh, juxe inkantau egiratutako militarrak, 2008ako txailean hartu zen boterea, eta 2008ako ekaini arte izan zen boterean, bain ba, zuzen, eh, jos, eh, eh, Mohamed Morsek barkatu eh, irabazi zituen eh, arren. Nik uste dut, apuskatxo bat e, eh, aztu egin dutela e, militarrek agindu zuten garaiko errepresioa eh, eta eta militarrek erabili zuten e, esku gogorra, ez? Baina oraingoan badirudi pixka aldatu dela eta militarrek ez dutela boterea era zuzenean hartu nahi. Nik uste dut erosago sentitzen direla Egipto itzaletik kontrolatzen eta hala egingo dutela aurrerantzean. Mm eskundeak izaiteko, zure iduriko, laizte egongo dira urtea baino lehen iragango dira? ez ez dut uste. Oso zaila da jakitea, baina ez dut uste, eh, hemen sortzi hilabeteko trantzizio demokratikoa ezarri dute, orainik epeak ez daude ezarri baina ez dut uste urtea maitu baino lehen nautezkundak egiteko izango direnik. Mhm. Ba, eskertzen zaitugu, ane, badakigu lana baduzu asko, hane irazabal, gurekin egoteagatik eskejak eta bestaldi bat arte. Eskerrik asko.